Jozuės knyga, 24 skyrius. Jozuė sušūkė visas Izraelio giminės į Sichemą, taip pat Izraelio vyresniuosius, vadovus, teisėjus ir valdininkus. Ir jie stojo Dievo akivaizdon. Jozuė kalbėjo visai tautai Taip sako viešpats, Izraelio dievas. Anapus upės senovėje gyveno jūsų tėvai, Abromo ir Nahoro tėvas Terahas, kurie tarnavo svetimiems devams. Vėliau jūsų tėvą Abromą iš Anapus upės vedžiau per visą Kanano kraštą, padauginau jo palikuonis, daviau jam Izaoką, o Izaokui daviau Jokūbą ir Ezavą. Ezavui daviau Seiro kalnyną, o Jokūbas ir jo vaikai nuvyko į Egiptą. Vėliau siunčiau Mozę ir Aroną. Egiptą varginau nelaimėmis, o jūs išvedžiau. Aš išvedžiau jūsų tėvus iš Egipto. Jie atėjo prie jūros Egiptiečiai vyjosi jūsų tėvus su kovos vežimais ir raiteliais iki raudonosios jūros. Jiems, šaukiantis viešpaties, aš padariau tamsą tarp jūsų ir egiptiečių, užleidau ant jų jūrą ir paskandinau juos. Jūsų akis matė, ką dariau Egipte. Po to jūs ilgai gyvenote dikumoje, Vėliau atvedžiau jūs į šalį Amoritų, kurie gyveno Jordano rytuose. Jie kariavo su jumis, bet aš atidaviau juos į jūsų rankas. Jūs užėmėte jų šalį, o aš juos išnaikinau jūsų akise. Po to Ciporo sūnus Balakas, Muabo karalius, kariavo su Izraeliu. Jis pasikvietė Beoro sūnų Balaamą, kad jūs prakeiktų. Aš neklausiau Balamo ir priverčiau jį jūs palaiminti. Taip aš išgelbėjau jūs iš jo rankų. Vėliau jūs, perėję per Jordaną, atėjote į Jerichą. Jericho vyrai, amoritai, perizai, kananiečiai, hetitai, girgašai, hivai ir jebusiečiai kariavo prieš jūs, bet aš atidaviau juos į jūsų rankas. Aš siunčiau širšes pirmą jūsų ir jie pabėgo. Taip buvo nugalėti du amoritų karaliai – nekardu ir nelanku. Aš daviau jums žemę, kurios jūs nebuvote arę ir miestus, kurių nestatėte Jūs maitino vinogynai ir alyvmedžiai, kurių nesodinote. Taigi dabar bijokite viešpaties ir jam tarnaukite nuoširdžiai ir ištikimai. Pašalinkite dievus, kuriems tarnavo jūsų tėvai, anapus upės ir Egipte. O jei jums nepatinka tarnauti viešpačiai, tai šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti dievams, kuriems tarnavo jūsų tėvai, gyvenusieji anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje gyvenate. Bet aš ir mano namai tarnausime viešpačiui. Tauta atsakė, taip nebus, kad apleistume viešpatį ir tarnautume svetimiems devams. Juk viešpats, mūsų dievas, išvedė mus ir mus saugojo visą kelią, kuriuo ėjome ir visose tautose, kurias sutikome. Viešpats išvarė pirmą mūsų amoritus, gyvenusius krašte. Taigi mes taip pat tarnausime viešpačiui, nes jis yra mūsų dievas. Jozuė tarė, jūs negalite tarnauti viešpačiai nes jis yra šventas ir pavidus Dievas. Jis neatleis jūsų nusikaltimų ir nuodemių. Jei apleisite viešpatį ir tarnausite svetimiems dievams, tai jis atsigręš prieš jūs ir sunaikins, nors iki tol jums darė gerą. Tauta atsakė Jozujei, ne, mes tarnausime viešpačiai Tada Jozuė tarė tautai, jūs patys esate liudytojai, kad pasirinkote viešpatį ir norite jam tarnauti. Jie atsakė, taip, mes esame liudytojai. Dabar pašalinkite svetimus dievus iš savo tarpo ir palenkite savo širdį prie viešpaties, Izraelio dievo. Tauta atsakė Jozujai, Viešpačiai savo dievui tarnausime ir jo klausysime. Jozue tą dieną Sicheme sudarė su Izraelio tauta sandorą ir jai davė įsakymus ir nurodymus. Tuos žodžius Jozue įrašė į Dievo įstatymo knygą ir paėmęs didžiulį akmenį pastatė jį po ažolų, kuris augo prie viešpaties šventyklos. Tada jis tarė visai tautai. Šitas akmuo tebūna liudytojas jums, nes jis girdėjo visus viešpaties žodžius, kuriuos jis kalbėjo mums, kad neišsigintumėte savo dievo. Po to Jozue leido žmonėms grįžti kiekvienam į savo paveldą. Tada mirė viešpaties tarnas, Nūno sūnus Jozue, sulaukęs 110 metų amžiaus. Jį palaidojo jo paveldėtoje žemėje, Timnat Serache, Efraimo kalnyne, į šiaurę nuo Gašo kalno. Izraelis tarnavo viešpačiai per visas Jozuės dienas ir per visas dienas vyresniųjų, kurie gyveno ilgiau už Jozuę ir žinojo visus viešpaties darbus padarytus Izraeliui. Juozapo kaulus, kuriuos izraelitai atsigabeno iš Egipto, palaidojo Sicheme, sklipe, kurį Jokubas pirko iš Hamoro, Sichemo tėvo, sūnų už šimtą sidabrinių. Ta žemė paveldėjo Juozapo palikuonis. Arono sūnus Elezaras irgi mirė. Ji palaidojo Gibėjoje, jo sūnaus Finehaso žemėje, kuri buvo Efraimo kalnyne.